D'Rubrik vun de Lëtzebuerger Bahá'í, um Mikro de Jean-Marie Nau. D'Haaptvertriederin vun der internationaler Bahá'í Gemeng bei de Vereenten Natiounen, d'Madame Bani Dugal, krut de Präis Fraen hëllefe Fraen. an dat vun der internationaler Fraenorganisatioun Soroptomist. Dës Organisatioun ass och zu Lëtzebuerg vertrueden a steet ënner dem Haut-Patronage vun Hirer Altesse Royale d'Grande-Duchesse Maria Teresa. Dëse Präis koum an de leschte Woche virum internationale Fraendag den aachte Mäerz, eng Geleegenheet déi vu ville Bahá'í Gemengen uechter d'Welt beuecht gëtt. De Präis Fraen hëllefe Fraen ass ee vun dräi Präisser vum Programm En Ënnerscheed fir Frae maachen, 1968 vun de Soroptamisten etabléiert, fir d'Aarbecht vun deenen unzëerkennen, déi fir d'Verbesserung vum Status vun de Fraen an der Gesellschaft schaffen. Soroptomist International ass eng Fraenorganisatioun, déi et scho 70 Joer gëtt, a wéi gesot, bei eis am Land ginn et si schonn eng etlech Joren. Iwwert d'Bani Dugel, déi de Präis krut, seet d'Presidentin vun der Pressezeremonie, Hir Sensitivitéit an hiren Erfolleg bei Gender an interkulturelle Relatioune sinn am Zentrum vun hirer Fäegkeet, net nëmmen als eng Fra, déi Fraen hëlleft, mee si hëlleft och Fraen an Zesummenaarbecht, dass si aner Fraen hëllefen. D'Madame Jugel gouf och viru kuerzem zur Presidentin vum ONG-Comité vum Status vun de Frae bei de Vereenten Natioune gewielt. An dëst weist hir diplomatescht Verhalen, wat déif an hirer Séil läit. Dëse Präis ass fir Fraen, déi bestänneg an op eng effikass Manéier hir Ressourcë benotzen, hir Talenter an hiren Afloss, fir aner Fraen ze hëllefen, hiert Potenzial z'erreechen. Bei der Präisiwwerreechung huet d'Madamm Jugel hire Präis akzeptéiert, an zwar am Numm vun all de Fraen an der Welt, déi dofir schaffen, een deem aneren ze hëllefen, virunzekommen an dee selwechte Status mat de Männer ze genéissen. Si sot, wéi wichteg et ass, déi international Mechanisme vun de Mënscherechter ze benotzen, fir Fraen an hirem Weiderkommen ze hëllefen. Vill Fraen kennen hir Rechter net an anerer mengen, dës Rechter wieren abstrakt an onerreechbar, sot d'Madame Jugel. Wärend Aktivismus an de leschte Joeren de Fraerechter vill Opmierksamkeet ginn huet, ass elo d'Erausfuerderung, fir dës Rechter méi zougänglech ze maachen, andeems d'Strategien an d'Verspriechungen, déi d'Regierunge gemaach hunn, elo implementéiert ginn. Fir d'Rechter vun de Fraen ze verbesseren, brauch een eng Erzéiung, déi Wäert drop leet, dass ee sech méi bewosst gëtt, dass d'Interesse vun de Männer an de Jonge verbonne si mat deene vun de Fraen. En Zitat aus de Bahá'íschrëften, Soulaang d'Fraen dru gehënnert ginn, hir héchste Bestriewungen z'erreechen, Sou laang wäerten d'Männer net kënnen déi Gréisst realiséieren, déi hir kéint sinn. Eis Aufgab ass kloer, sot d'Madame Jewell, an zesummen, andeems mer een deem aneren hëllefen, kënne mir eis Dreem fir eng besser Zukunft fir d'Fraen an d'Männer realiséieren. Dofir wëll ech gären all de Fraen hei zu Lëtzebuerg, déi sech fir gläich Rechter vu Fra a Mann asetzen, Merci soen. An och Iech Radio Ara Nolauschterinnen e wonnerschéine Weekend. Äre Jean-Marie.